อวิชชายะตเววะเตสวิลาคานิโรธาสังขารนิโรโทสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธานามารูปนิโรโทนามรู นิโรธาสลายตามะนิโรธาสลายตามะนิโรธาปัสสะนิโรธาอัสสะนิโรธาเวทนานิโรธาเวทนานิโรธาธรรมานิโร เหตุธารมันยาตาหเวฟาตุภวันติธารมาอาตาติโนสายตัวธรรมานาสาสาสัพพังภาวะปยันติสัพ ทายะตัวขยังปัจจยานังอาเวทิยาคาอาเวปารุภวันติธรรมมาอาตาติโนทายะตัวธรรมนาสวิโตปยังเทพติมาลเสนังสุโรวาโอภาสยามันตะเล शान्ति อธิตังนามวาขเมยยนาปฏิตังเทอนาคาตังยะคาติตังไปนันตังหาปัจจันจะอนาคาตังปัจจุปันนันใจโดยธรรมังตัสสะตัสสะวิปัสสติอาสังหิรังอัสสังโก ปังตังเวทามนุโทอาเยอัตเยวะกิจจมาตับปังโพชัญญามรณังตุเวนะหิโนสังขารันเตนะมหาเตเนนะมาสุนาเอวังวิหาริมาตาจิงอโหรา มาทานติตังทังเวปัสเวกาลัตัวติสันตัวอาจิขาเตมุหีติ นาสังติโมพรมมาจะมาเทวาจักเทยาคาปลายันติ สมมาจามหาเทวาอิลาภาพวันสุเมมหาปุญโยมหา ปิจานิเองเป็นมาตาหาหาลือนาสัมติโมลมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติลมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภมวันตุเมทอเตปาหุหาติพุทธมาอาอุนาโมพุทธายะวิราทายโยวิราโอนายังวิราหิงตาวิราคาสีวิราคาสาวิราอิติโย พุทธสาะมานมามาพุทธาสสะสวาโหมสามปฏิจานิเอ็งเอ็งอาภาหาเลยนาสังสิโมลมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาตรายันติลมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภมวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอาอุนาโมพุทธายะวิราชโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราชาสีวิราชาสาวิราอิติโย พุทธัสสะมานีมานาพุทธัสสะตวะโหมสามปฏิจานิเอ็มเอ็มอาภาหาหาเลือันธรรมยังตังคณิกปัจเวคนาปาทังปนามาเสปฏิสังขายโยนิโสจิวตังปฏิเสวานิ ยาวะเทวะสิตาสะปฏิฆาตายะอุณาหัตตะปฏิฆาตายะดันตมาตสวาตาสปะสิลิงตาปะสัมปะสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอิโกตินาปฏิฆาตนาตัง อาติสังขายโยนิโสตินดาปาทังปฏิเสวานิเดวะทวายนามาทายนามันดานายนาวิโภตนายะยาวะเทวะอิมาสกายาสติกิยายาปนายาวิหินตุปาราติยาธรรมจริยานุภายา อิติปุรานันเจเวตาตังปฏิหังทานินวันเจเวตาตังนาอุปาเปสานิยาตราจะเมภาวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารโรจาติปาติสังขายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิ ยาวะเทวะสิตาตาปฏิทาตายะอุณาหัสสะปิทาตายะดังสมาตาสวาตาดาปะสิริตาปะสัมปัตตานังปฏิทาตายะ ยาวะเทวะอุตุปาลิายาริโนตานังปฏิสันลานารามาตังปฏิสังขายโยนิโสสิลานาปัจจยาเตตัจจาปริสารังปฏิเทวานิ ยาวาเทวะอุปันนานังเวยาภาทิตานังเวทนานังปฏิทาตายะอาปยาปัจจปรมาตายาติอันธรรมยังปฏิทานคาทาโยพนามเส ยาเทวตาสันติอาสวาสินีโอเตทะเลโพธิทะเลไตรินไตริงตาธรรมทานเนนภวันตุโพธิตาโสติงตะโลนเตเจ้าริงอาสมันดะเล เอราจะมาจานวตาจะวิขาวสารานิกาทานปฏิอุปาสตาอามาจะเตสานิกมาจะอิตราสัพพานาภูตาสุกิตาภวันตุเต ชาลาอุชาเยติจานนะสัมมาวาสัมเทตชาตาอาตโรปปาติกาเนลานิตังตังอวตังปฏิจเตสาเพติโทกาสตตโรนตุสังขยัง อาตุสิรันตะตังธรรมโมสัมมาตาราจปุกลาสังโฆตุสมาโควาอาทายะจะอิตายะจะอาเนราธาตุราธรรมโมสัพเพติธรรมจาริโน กเทิตัมปาปุนายามะคัมเมอริยาสเวสิเตปาสันนาอนตุสัพเพติปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปเวสันโตคาเลเทโวปวัสตุ วุฒิภาวายาสัตตานังสมิตังเอตุเมตนิงมาตาติตาจาตระธรรมนิจังราทันติปุตตะตัง เอวังธรรมเอนราชาโนปัชังราทันตุสัพพะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมมังนามัสสานิอัลลังนามัสสานิ สุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆ สังฆังนามามิสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมา สัมพุท ขาปรายันติลมมาจะมหาเจวาอภิลาภามวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภมวันตุเมทอเตปาหุหาติโอชามาหาอุนาโมพุทธายะ วิราชโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราชาสีวิราชาสาวิราอิติโยอุทัสสะมานิมามาตุตัสสะสวาหมสามปฏิชานิเอ็นเนมาหาหาเลนาสังติโม ลมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติลมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพวันตุเมนิเตภาหุอาติโคตธมาอุนาโมโคตายา วิราชโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราตาสีวิราตาสาวิราอิติโยพุทธัสสะมานีมามาพุทธัสสะวาหุมสามปฏิจานิเอนเพ็งอาทาหาหาเลนาสังสิโมพรมา นเพ็ญอหาหาเลอนาสังติโมรมมจะมหาเทวาสัพเพยขาสลายติรมมจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมาปุญโยมาลาโภพวันตุเม ิเตปาหุหาติพุทธมาอาอุนาโมพุทธายะวิรานายโยวิรากโอนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโยพุทธสัมมานิมามาพุทธสัสวาหุมสามปฏิจามิ เองเองอาหาหาเรนาสังสิโมพมมาจะมาเทวาสัพยาขาตายันิพมมาจะมาเทวาอิราภาพวันตุเมมหาุญโยมาลาโภพวันตุเม มิเตหาหุอาทิพุทธมะอุนาโมพุทธายะวิราชโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราชาดีวิราชาสาวิราอิติโยพุทธะมานิมามาพุทธสตวะโหมสามปฏิสานิ เ็มเพมอาภาหาหาเรือนาสังสิโมพรมมาจะมาเทวาตเตยาคาปลายันติพรมมาจะมาเทวาอภิลาคาพวันตุเมมหาคุณโยมหาลาโภพวันตุเม อิเตมาหุอาติพุทธมาอาอุนาโมพุทธายะวิราตาโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิราอิติโยพุทธสามาทิมามะพุทธสัสวาหมสามปฏิจามิ เอ็นเอ็นอาาหาหาเลนาสงตโมลงมาจามาเทวาสเพยาขาปรายติลงมาจามาเทวาอภิราภาพวันตุเมมาปุญโยมาลาโภพวันตุเม อเตมาหุหาติโอตมาหาหุนาโมพุทายะเวรานายโยวิรโอนายังวิรหิงตาวิรตาสีวิราคาสาวิรอิติโยโอตธสัมมานิมามาโอตธสัสวาหมสามปฏิจานิ เองเองอาหาหาหาเลยนาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาคุณโยมหาลาโภพวันตุเม มิเตภาหุอาติพุทธมาอุนาโมพุทธายะวิราชโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราชาสีวิราชาจาวิราอิติโยพุทธสัมมานิมามาพุทธสัตวาหมสามปฏิชานิ เห็นเห็นอาภาหาหาเลยนาสังสิโมกลมมาจะมาเทวาจัพเพยาคาปลายันติรมมาจะมาเทวาอาภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเม นิเรมาหุมาติพุทธมาอุนาโมปุทธายะวิราชายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราชาสีวิราชาสาวิราอิติโยพุทธสัมาทิมามะพุทธสัสวาหมสามปฏิจานิ เอ็นเพาภาหาหาลยนาสังติโมลงมาจามาเทวาสัพเพยาขาปรยันติลงมาจามาเทวาอิลาภาพวันตุเมมาปุญโมาลาโภมวันตุเม นิเสมาหุหาติอุตมาหาอุนาโมพุทธายะวิราชโยวิราโอนายังวิราหินสาวิราชาสีวิราชาสาวิราอิติโยพุทธสามานิมามาพุทธสัสวาหมสามปฏิจานิ เพ็งเพ็งอาหาหาเลเนาสังสิโมพมมาจะมาเทวาสัพเพยาขาปรายัติพมมาจะมาเทวาอภิาภาพวันตุเมมหาุญโยมาลาโภพวันตุเม นิเตปาหุอาติพุทธมาอุนาโมพุทธายะวิราชโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราชาสีวิราชาสาวิราอิติโยพคทธาสามานีมามาพคทธาสัตวาหมสามปฏิจานิ เ็งเพบงอาคาหาหาเลือนาสังติโมกลมมาจะมาเทวา สัพเตยาคาปลายันติลมมาจะมาเทวาอภิลาภาภวันตุเม มหาปุณโย มหาปุญโยมหาลาโภมวันตุเมเอเตภาหุหาติพุทธมาอุนาโมพุทธายะวิรานายโยวิราโอนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิิโย โุตัสสะมานิมามาโุตัสสะสวะโหมสามปฏิสานิเอ็นเองอาภาหาหาลือนาสังสิโมสมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติ โมมาจะมหาเทวาอาทิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโคพวันตุเมเมเตภาหุอาติพุทมาอุนาโมพุทธายา วิราชาโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราชาสีวิราชาสาวิราอิติโยโพธาสามานีมามาพธาสัตวาหมสามปฏิจานิเอ็มเอมอาทาหาหาเลือ